militanteek eh, agertuko haute beren atxekimendua biar, eta uh, eh, hoita behatzean, uh, lehen lehenik nik azteko eskertzen ditut, lau hautagai presentatu baitira alderdiaren buru uh, izaiteko. Uh, kenkatsarrian gira, denek badakite, uh, galdu ditugu joan den urtian, eta motivazioa txipitu da, bizitzan da. Na, izan ditezen lau eh, kandidatura gauza ona, nik azteko eskertzen ditut. Laguntzen dut eh, Stefan Le Foll. hiruak dirak Luc Carvunaz, Olivier Faure eta eh, Emmanuel Morel. Hok paisan uak osoki eta Parise, Stefan Lefon bakarra da. kontra. cachê.